для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Меліжа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Васіль заўважыў: Людзі сяла ўсё цягнуцца і цягнуцца. Некаторыя, як і зайчык з ларывоном, спыняюцца, глядзяць у яго бок, але потым ідуць к тым, што меруюць зямлю. Там народа ўсё большае. Васілёў позірк сочыць не так за імі, як за дарогую, за тымі, якія паяўляюцца за арэшніку. Адна постаць збочыла хутка прастуе да яго. Гэта не ён не яўхім. Гэта як Васілю, ну як яму не пазнаць здалёк сваю маці. Не пяшчоту, не радасць выклікае яна, а прыкрасць. Векня ў час прыйдзе. Век паявіцца тады, калі не трэба клуночек у руках. О, есть и несе вспомнила. Самая пора зараз рассесться, взять у руки скибу хлеба да гурок. Аккурат зручный момент, коли вось-вось чубаты ти старый корч припрутся. Як приблизилася, ажно побегла. Нібы на пожар бяжыць, спотыкнулася, ледь не упала, стала здзюлена разгублена азіраецца, як усё роўна не бачыць не разумею ўсяго. Чаго прыйшла, хмурна сказаў Васіль, прыпыняючы коня. Ао, есці, от, возьми. Прагаладаўся ж, мабуць. Лагодна ступіла маці да яго. Васіль нядобра таўкануў працягнуты клунак назад. Як малога шукаць хоча, паддобрацца, а там пачне сваё. Ідзі, загадаў ён строга. Але маці не кранулася. Цень трывогі прабег па яе твары, не таілася ўжо. Сыночак, што ж это ты? Васіль адвярнуўся, каб не бачыць яе, як агнём пякло кожнае яе слова. Што ж ты ўдумаў? Гэта ж чужое, Дазнаюцца ж бяды, не абярэся. У гэты момант здалёк ён прыкмеціў, збочыла з дарогі рушыць на прасткі яшчэ адна постаць. Гэта я ўхім. У сярэдзіне ў Васіля пахаладзела. Ён пачуў сябе як ніколі кволым, адзінокім і злосна абарваў матчын стогон. Чаго ты прыперлася, ідзі дадому кажу. Не чужо, плача ці не плача яна. Сачыў толькі за яухімаў, спрабаваў падбадзёрыць сябе вярнуць смеласць. Ну няхай бяжыць, няхай, Аво пабачыць, сам не ведаў, чым гразіўся. Што я ўхім можа пабачыць. Але чубаты ўсё бліжэй і бліжэй. Уже добре відаць, твар яго чырвоны люты, злы зямлі пад сабой не чуе. Васілёвы ногі прыкра паслабелі, як не падагнуцца. Васілько, заўважыла карча, жахнулася маці. Не пярэч, саступі. Васіль не зварухнуўся, нібы не чуў, не зводзіў вачэй з чубатага і падахвочваў сябе. А няхай бяжыць, няхай, пабачыць і сам здзіўляўся. А чаму, Чаму паслабілі яго ногі? І маці раптам кінулася насустрач чубатам, крыкнула молячы: « Я ўхімко, Я ўхімку родненькі не сярдуй даражэнькі. Ён як бег, таухануў яе так, што яна і не войкнула, тузанулася і упала, на бок. Клуначак адляцеў далёка, а чубаты падскочыў да Васіля і сходу дужа рвануў яго за плячо. Васіль упусціў плух. Ты, што это? Йохім задыханы цяжка соп. Рот злосна крывіўся, шчэрыўся. Зараз здавалася пена на губаў забялее. Ты што, га? І ён грозна мацюкнуўся. А ты? «Што?» – адважыўся адказаць Васіль. Напатапырыўся, як малады харчачок, і гатовы біцца. «Што?» – глушакоў твар яшчэ больш наліўся крывёю. «А ну прэч, адсюль!» – раптам шалёна, звіскам закрычаў ён. «А ну зараз жа! Чтоб духу твоего смярдючага тут не было!» «Васілько, саступі, сыночак!» кінулася да Васіля маці. Ухапіла яго за руку, хацела адвесці, але ён вырваў руку, заявіў глушаку: « Ета ще пабачыць трэба, У каго дух смярдзючы. Васілько! — крычала маці. Ты у доджаў тарот яшчэ спрачайся. А ну вымятайся ў мэнд, пакуль не позна. Васілько, Васілько, ідзі, сыночак! крычала маці. Але Васілю было не тое, што боязна, але вельмі страшна. Ён разумеў, што лепш было б паслухацца, адступіць, але не мог перамагчы сябе. Ганарлівасць, злосць на глушака за зямлю, за ганну, за ўсё упарцілася запаўняла яго. Не далі і выгляду паказаць, што баіцца. Уё! Напужаў, адказаў Васіль. Васілько сыдзі не чапайся, лямантавала маці, ад адпіхнуў Васіль матку. Не пойдзеш, спытаў Яўхім. Ну глядзіш. Васіль піўна сачыў, вось-вось чубаты рынецца, Рэніцца яго ўдарыць, Ён мімаволі сціснуў пугаўё плуга, адпіхваючы маці, глушачы страх, хітруючы сказаў: « А хто ты такі, што мне загадваць? Не пазнаеш? Паказаць можа, спытаў глушак. Я ў хімко! Маці кінулася глушаку і загарадзіла Васіля. Даражэнькі, я ў хімку, ну на ты ж разумнейшы. І чубаты таўхануў яе і зноў закрычаў шалёна Васілю, цябе паказаць, на чыю зямлю спёрся, Чё поле паганеш, не бачыш. Яўхім хапіў Васіля за грудкі так, што стала цяжка дыхаць, але Васіль каўтнуў і прыхрыпеў: Було, вашае, було! Чубаты матнуў плячом, адштурхнуў дзятліху, якая ўчапілася як кіпцюрамі, намагалася адарваць ад сына было адказаў Васіль а цяпер нашае вашае ой брэшаш гад яўхім толькі змог сціснуў Васілёў каўнер кінуў хлопца з такой сілай што таму здавалася нібы тулаваю яго адарвалася ад ног Васіль так грымнуўся па тыліцы аб зямлю, што ў галаве загуло. Тваё — спытаў Яўхім. «Шчэ лезці будзеш?» «Буду, буду, не твоё бо!» «Звер ты, звер, ты ж корч пракляты!» Учапілася зноў у чубатыха і маці. Васіль выдухнуў злорадна і помсліва. «Напанаваліся ўже! Скончылася ваше!» Яухім адкінуў дзятліху і загадаў люта Васілю. Маўчы, прэч, чаня, пакуль цэлы. Пляваць мне! Васіль стаў на карачкі, намерыўся падняцца, а Яўхім рынуўся зноў на яго пляваць. І шалёны удар зноў кінуў Васіля на пожню, аж нібы трэснула шыя. Ну што, не пойдзеш? Гад ты! Гад! Наляцела каршуніхай маці, і ўчапілася ў руды чуб, стала шалела яго рваць, матаць яго. І гэта ўратавала Васіля, выкарыстаўшы момант ён ускочыў, спугаў ём, пра якое толькі цяпер успомніў і важка пайшоў на глушака. І ў гэты час чубаты злаўчыўся. Ударыў маці каленам у жывот, яна енкнула, скурчылася ад болю і асела а Васіль Яухім сустрэліся тварам у твар. Але Яухім апярэдзіў, моцна ударыў пад сківіцу. Боль у сківіцы, у роце ва ўсёй затуманенай галаве, і гэта няўдача дадалі Васілю лютасці, крыўда. Усе крыўды, што даўно палілі, чакалі адплаты, цяпер ураз ажылі, запяклі зноў разам, усяго напоўнілі адным жаданнем: дастаць, размалаціць гэту ненавісную пысу з чувам. І адкуль толькі ўзяўся неспадзеўкі, наляціў раптам стары глушак, рвануў руку з пугаўём: « Ты што гэта, смурод, а ну кінь! ледзьве выкруціў руку, адкуль сіла ў нездалякі старога знайшлася. Каб трохі сагнуў бы Васіля. Дякуй маці. Яна выратавала, кінулася да старога, учапілася ў каршень, затузала, і стары пусціў хлопца. Раптам каля Яўхіма апынуўся брат яго Сцяпан, але замест таго, каб памагчы Яўхіму чамусьці пацягнуў яго назад. Чубаты адразу зазлаваў, даў Сцяпану па твары і выйшла так, што Яўхіму давялося біцца не толькі з Васілём, але і з братам. Васіль ухапіў момант і трэснуў Яўхіма пугаўём па галаве так, што той зароў. Ашалела ад болю, Чубаты ўраз адарваўся ад сцяпана, не асцерагаючыся, як раз'ятраны дзік рвануўся да Васіля. А Васіль мелькам заўважыў пачырванелыя. Бязлітасныя вочы адчуў, што я ў хім прагне ўжо не толькі помсты, але смерці яго заб'е. Заб'е Васіля, не пабаіцца ён нічога, такая дзікая лютасць кіпіць крывых яго вачах. Васіль адскочыў і даў яму яшчэ пугаўём, даў так, што ад тоўстага дубовага пугаўя застаўся ў руцэ толькі кончык. Ах ты! Яўхім хапіўся за галаву, зароў і зноў з яшчэ большай лютасцю рынуўся на Васіля. А Васіль замалаціў па ненавісны пысе кончуком пугаўя кулакамі, але адбіцца не змог. Яўхім схапіў яго за каўнер і яны паваліліся. Васіль тузануўся. У наступны момант абодва качаліся папожні, па свежай раллі, крывянілі адзін аднаму твары, шматавалі сарочкі. Глушак нарэшце вырваўся і кінуўся на падмогу яўхіму учапіўся ў васілёву галаву, селячыся прыгнаць яе к зямлі. Але ў той жа час сцяпан схапіў брата за плячо за руку і стаў з усёй сілы цягнуць ад Васіля. Дятліха напала зноў на старога, але ўбачыла скрываўлены твар сына і пачула, як ён хрыпіць. З жаху з роспачы скінулася, забегала позіркам па по полі, і залямантавала або люцы ратуйце забіваюць і яна пабегла насустрач куранёўцам якія шлі каля лесу і ўчулі яе кліч яна бегла і ўсё лямантавала подганяла іх крычала забіваюць забіваюць ратуйце недалёка адбегла і тут схамянулася зноў кінулася да сына, адбіваючыся ад яе глушак заўважыў мужчын, што падбягалі з меканорам наперадзе і сагнулася. Цярпліва, пакорліва. Трываў удары сатанелы дзятліхі, аж пакуль яна не здаволілася і ўчапілася у яўхіма. От бо, як пакруціліся! паскардзіўся пастарэчы глушак, калі людзі прытупалі. Расчапіце бо дурня ў етах. Сцяпанку адыдзі, без цябе ўжо абыдуцца. Мужчыны, між якіх быў ларывон, кінуліся разнімаць тых, хто біўся на пожні. Сцяпан сам адступіўся, Дятліху таксама лёгка адцягнулі, а Васілія ўхім не даваліся хапаліся адзін за аднаго, малацілі кулакамі, хрыпелі і гразіліся. Эх, ваякі! — гнуў назад яўхіму руку меканор. Не выпускай, — загадаў ён Хоню, што трымаў яўхіма ззаду. Як чэрці, нядоўга і дай смерці было б! — бегала навокал спалоханая тётка сарока. Яна крычала, — склікала ўсіх а вось сюды забіваюць у гарачцы Васіль Андрэю рудому як адрываў яго ад чубатага так стукнуў у сківіцу што той заенчыў і адскочыў са страхам мацаючы сківіцу далонямі сямёра мужчын ледзь адарвалі іх адзін ад аднаго але адцягнуўшы з цяжкасцю маглі ўтрымаць яухім і Васіль праглі зноў шчапіцца. Шукалі адзін ад аднаго і крычалі: « Глядзіш, О пападзіся цяпер у дот, Запарву дзе-небудзь, сам глядзі кныр, чтоб сам не напаўся. Эх, брансбой то няма з холоднай вадой, сказаў Хоня, ну што бастудзіць. Маці ламала руки, лямантавала каля Васіляк, як каля нябожчыка. А сыночак мой, а божачка ж мой, а што ж яны з табой зрабілі, а дзіцятко ж ты маё? Я ўхімко, ну я ўхімко, будь хоць ты разумны. Так, падтрымаў старую глушак, будь разумны. Усе па яго выгляду маглі бачыць, як іх пакрыўдзілі і як яму не патрэбна бяда гэтая. Толькі ж хіба яго віна тут? Дятліха аж сумелася. Ах ты, гнілая зараза разумны, біць памагаў, а цяпер разумны, і яна загаласіла: Сыночак ты мой, Не чапай яухінка. Бяды не абярэся, О бачыш, трываў няпраўду ад дзятліхі глушак. Самі ж пачалі і самі ж вінаваць ад нас. Але Яўхім не слухаў нічога і гразіўся. Памочышча крывёй зямлю ў дот. Корч ты, пранцаваты, сам глядзі, адказваў яму Васіль. Народу вакол збіралася ўсё больш. Раптам падышлі дубадзелы зубрач, праціснуліся наперад. Дубадзел ішоў рашуча важна, а зубрач лагодна і далікатна. Ну, што тут такое? строга кінуў вачыма Васіля і Яўхіма, так жа паглядзеў на іншых дубадзел. Ну, кеп трохі, Дык пазабівалі падзін аднаго, выскачыла першая сарока. І у тым, як яна казала, як яна матала галавой чутно, відно было такі жах такі жах яна бачыла. Ад чаго выйшла это, дубадзела ў позірк, загадаў Васілю адказваць. Кроў цякла Васілю на вочы. Ён адпіхнуў маці, якая лезла памагчы, выцер лоб чорную далонню пачуў, як шчыміць парваная скура. Боль мяшаўся з крыўдай са злосцю, якія палілі цяпер здаецца яшчэ больш як да бойкі. За яго адказаў стары глушак. Ао, чужое поле хацеў захапіць гвалтам. Супроць савецкага закону, супроць сельсавету. У, адразу ўжо і супроць савецкай улады, падчапіў яго яхідны яміканор. Не супроць, адгукнуўся Васіль. Ну, а кепа супроць? Кепарау сам накинулася на глушака дятліха. Дык за это біць трэба, забіваць да смерці. А сыночак жа ты мой, а дзіцятка ж ты маё. Ніхто яго не забіваў. Сам ён Яўхіма чуць на той свет не адправіў, адказаў стары глушак. Сам дзятліха забошкала, загаласіла, Як толькі магла і ўсе разумелі, што галошаннем сваім яна спрабуе абараніць, выратаваць сына. Сціхнеце цётка, Шще не знаеце, што будзе, а так крычыце, паспрабаваў супакоіць яе Хоня, але дзятліха загаласіла яшчэ мацней. Зайчык улучыў момант і весела ўплёў. О ты пачаўся, дзетачкі! перадзел земле упарадкаванне засмяяўся толькі ларывон і ён тут жа зірнуў на яўхіма і змоўк нікому больш зайчыкаў жарт мусіць не здаўся смешнаму «Мо нехай ты пойдуть па хатах», – сказаў дубаделую паўнаважанаму Міканор. «А мы потым разбяромся. А то ж пачалі абрызваць зямлю, сабралі вунь колькі народу. Давесці б да ладу гэтую абрэзку». «Правільна, час, дарагі», – падтрымаў яго паўнаважаны, і дубадзел са ўсёй строгасцю загадаў Васілю і Яўхіму. Завтра, чтоб были у сельсовете, рано, на расследование. Я только повинен на некольких хвилин затрымать их, умешался раптом зноулагодный, разом с тем твердо уполноважены, для попереднего высветления количностей и причин. Йон кивнул Миконору и Дубоделу. «Ну, продолжайте, покуль что без меня». Як толькі людзі пачалі разыходзіцца, Дятліха, якая была прыціхла, прыслухоўваючыся, што кажуць пра лёс Васіля, адразу загаласіла зноў. Зубрач як мог, дапытаў яе хутка, перабіваючы, ківаючы згодна, так так зразумела, мякка казаў ён, што яна можа ісці, адпусціў яе. Дятліха, аднак, не паслухалася і пачала зноў лямантаваць, і ўпаўнаважаны прыгразіўся, што плачам сваім, і яна толькі шкодзіць свайму сыну, не дае ім справядліва разабрацца. Шкодзіць. Услед за гэтым упаўнаважаны таксама ж здагадліва ківаючы хутка запытаў сцяпана старога глушака, Але ніхто з іх, як і Васілёва маці ў сяло не пайшоў. Адступіліся на некалькі крокаў і сталі назіраць за тым, што будзе далей. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, людзі на балоце. Выканаўца, артыстка Лікапташук.